me levanto me miro en el espejo. Qué cabrón me veo. Me miro de arriba abajo. Y a veces ni me lo creo. Y pile gente criticando. Por todo lo que me he buscado. Y eso que no tengo nada. Para lo que Dios me tiene guardado. Sufrí. Fue mucho lo que lloré. Fueron muchos los tropezones y yo caí pero me levanté. Mucho pan me dio la espalda cuando más lo necesité. Pero yo mismo me di un consejo, confié en Dios y no perdí la fe. Y si tengo aceite, Cuando yo cogí lucha yo no te veía. No. Si tengo aceite. yo no te veía. No. Hablaron de mí, se rieron de mí. Y ahora yo los saludo desde el VIP, riéndome, burlándome, destapando botellas con pila de cuero, sentado en la mesa tirado, riéndome. gente que le gusta verte abajo, pero no soporta verte cuando estás brillando arriba. Que brille, los mastos de lejito como Reggie Miller. Tú pasas por mi casa y pareces un dealer. Y yo sé que le duele verme a ver la móvil. Un día estamos abajo y de momento sube. Y le pase por la hora vivo, lado Dios bendiga a todo aquel que se me haya. Porque papá Dios nunca me dejó tirado. Y porque que no servía lo sacó de mi lado. Están esperando que me quite el chaleco. Pa' darme plomo como dice Y no me dejo en nadie, yo con nadie me meto. Pero tampoco me van a faltar respeto. Si tengo aceite. Y Cuando yo cogí lucha, yo no te veía. No. A veces hay gente que. Cuando te ven abajo te subestiman y les gusta humillar mucho. Y esas personas no saben que la vida da vuelta. hoy tú puedes estar abajo, pero mañana puedes estar arriba. Eso es un consejo que me dijo un Sé lo que se siente. Está rodeado de pana falso. No, Soy de uno, no de dos. Y mi mano alzo. Activo. Sé lo que se siente. Está rodeado de pana falso. Lo dijo.